บุ๊กทูสามสิบแปดอุตตัตทรามตอุตตัตทรามตในรถแท็กซี่ตักซีตักซีช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับ กามุิจาเขตตักซีทุเชิดเลยบา გამოიძახეთ ტაქსი თუ შეიძლება ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ რა ღირს სადგურამდე მისვლა რა ღირს სადგურამდე მისვლა ไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับ რა ღირს აეროპორტამდე მისვლა რა ღირს აეროპორტამდე მისვლა กรุณาตรงไปครับ თუ შეიძლება პირდაპირ თუ შეიძლება პირდაპირ กรุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ თუ შეიძლება აქ მარჯვნივ თუ შეიძლება აქ მარჯვნივ กรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับ თუ შეიძლება იქ კუთხეში მარცხნივ თუ შეიძლება იქ კუთხეში მარცხნივ ผมรีบ მეჩქარება მეჩქარება ผมมีเวลา დრო მაქვს დრო მაქვს กรุณาขับช้าลงได้ไหมครับ თუ შეიძლება უფრო ნელა იარეთ თუ შეიძლება უფრო ნელა იარეთ กรุณาจอดรถที่นี่ครับ აქ გაჩერდით თუ შეიძლება აქ გაჩერდით თუ შეიძლება กรุณารอสักครู่นะครับ დამელოდეთ ერთი წუთით თუ შეიძლება დამელოდეთ ერთი წუთი თუ შეიძლება เดี๋ยวผมกลับมาครับ მალე დავბრუნდები მალე დავბრუნდები ขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับ თუ შეიძლება ქვითარი მომეცით თუ შეიძლება ქვითარი მომეცით ผมไม่มีเงินทอน მე არ მაქვს ხურდა ფული მე არ მაქვს ხურდა ფული ไม่เป็นไร ที่เหลือนี่ให้คุณครับ მადლობა ხურდა დაიტოვეთ მადლობა ხურდა დაიტოვეთ ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับ ამ მისამართზე წამიყვანეთ ამ მისამართზე წამიყვანეთ ขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับ წამიყვანეთ ჩემს სასტუმროში წამიყვანეთ ჩემს სასტუმროში ขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ წამიყვანეთ პლაჟზე წამიყვანეთ პლაჟზე